sval v oku, tak se snažíme myslí uchopit, pochopit. Když se uvolníme, cítíme puls. Tam, kde se koncentrujeme, se koncentrujeme uvnitř oka. cítíme život, uvolnit oka, jestliže máme dobrou koncentraci, cítíme i blokády uvnitř oka. No a teď v Číně je dobrý číslo 9 nebo 15, tak dáme 9, protože nemáme moc času. 9 krát jdeme vodorovně nahoru, kam nejdál uvidíme a pak zase dolů, kam nejdál uvidíme. Nehýbáme svaly v obličeji, hýbáme pouze svaly, eh, které eh, drží naše oko. extrémní pozici trochu přitlačíme vědomě, aby jsme se dostali dál. muscles inside the eye, the face muscles, the body muscles hang on the skull and on the skeleton, completely relaxed. We feel only the muscles inside the eye. attention, mm-hmm. we move a little, little further so that we feel better the muscles inside the eye. And we move upwards and downwards to the extreme position. Nine times. Then we rub the palms. Ten dělaný osvědě potřebuje vytváříme teplo a zavřeme oči tak, aby jsme neviděli žádné světlo a snažíme se vizualizovat světlo se zvukem i we cover the eyes so that we don't see any light at all, all darkness and we try to visualize the light inside the eye with the sound E. E. otáčíme oči nalevo a napravo do extrémní pozice a přitlačíme trošičku víc, aby jsme je cítili lépe. Úplně uvolnění, pouze se hýbou svaly, které drží oko. We only we move from left to right to the extreme position, pushing a little, little further without force, without too much force. Feeling, relaxing all the other muscles, but feeling clearly the muscles inside the eye. Nine times. Vyvrcholíme. Úplně zakryjeme oči, aby jsme neviděli nic. No we go is one that completely covers the eye, we don't see anything except darkness, and Mm. uvolníme všechny svaly, cítíme svaly, které drží oko. A jdeme z, z pravého úhlu nahoře do levého úhlu dole. 190 stupňů, 180 stupňů. přímce nebo po oblouku? Po přímce, takhle. Hmm. Z pravého rohu nahoře do levého rohu dole. From the right corner up to the left corner down. Upwards, downwards. Nine times. Relax completely muscles hang on the skull, on the skeleton, stable posture, monkey grip. Nahoru, šikmu a dolů šikmu. 360 stupňů napravo a pak nalevo. Now we make the full circle, 360 degrees, rightwards, and after that, leftwards. Nine times. turn the head nine times rightwards, nine times leftwards. When you have time at home, you can do the same exercise with the head up, down, and so on. Všechny svaly uvolníme, jenom dáváme pozor na krční svaly, které používáme, ostatní svaly uvolníme. Ну, на другу сторону. Увольни, не сваливать. obličí stisk v chodidle. Svých obličejů visí na lepce, svaly na těle, visí na kostce. Complete relaxation. The facial muscles hang on the skull. Other muscles hang on the skeleton. and feel the skeleton, feel the skull. All muscles relax, monkey grip. and we turn shoulders nine times. Other muscles relaxed. We only pay attention to the shoulder muscles and see their connection with the other muscles which we keep relaxed. teď točíme kyčlí, devětkrát doprava, devětkrát doleva. We turn the hips nine times to the left, nine times to the right. Hola, hola. tedy dáme chodidla k sobě. Put the feet together and turn the knees nine times to the left, nine times to the right. z eh, paty točíme devětkrát doleva, devětkrát doprava. The heels, we turn nine times leftwards, nine times, rightwards. základní pozice, Monkey Group, vizualizujeme ramení kloub, meridian plic, jestli se později naučíte. například použijeme zvuk. harmonizujeme zvukem. Uh... Hedvin, kolena harmonizujeme. Meridian kidneys, we harmonize with the sign Sue. Sue. monkey grip. Don't forget the monkey grip. Extending all the sinews. Letting the energy flow in the body as far as possible without obstacles. teď obrátíme hlavu dozadu a snažíme se cítit, co nás, co nám brání obrátit hlavu 180 stupňů. No a jdeme trochu na základní kung fu cvičení. Uvolníme všechny svaly. Relax all the muscles. Muscles hang on the skull, hang on the skeleton feel it. Try to feel the gravity. Jestli jsme uvolnění, měli bychom cítit, jak padáme k zemi. přístisk. Těžiště. Se přesune do tanty. Se snažíme cítit embryonální dech stantien do Mingmen Mingmen der Pantien. Nade, Tantien, Mingmen, Vide, Mingmen, Pantien. medytaci, když máme příliš moc myslí, sledujeme tento dech. Meditation when we sit, when too many thoughts, we follow this movement from Pantien to Mingmen, breathing in, from Mingmen to Tantien, breathing out. That is called embryo breathing. Mingmen, yeah mezi ledvinami. Hm? To je teplo ledvin hm? v čínské medicíně. Ledviny je orgán vody, jin, hm? ale desetina ledvin je yang. Hm? A to je mýmé. A ten rozesílá teplo po celém těle. To je taky důležitý pro pochopení Tumo, čandali, můžeš praktikovat. To je yoga pro pokročilé. Můžeme ochát tělo. Hm? Když budeš mít dobrou koncentraci, budeš cítit teplo tam. si na ty body podpory mezi prvním a druhým prstem a čtvrtým a pátým prstem. Orientujeme se na ty body, ušlapé, odlaní. Monkey grip. Our orientation is at the support points between the first and second and fourth and fifth fingers and toes. <coughs> Stabilize our posture. ještě, když máme. deformaci v těle. 痛。 uwolnimy všechny svaly. otevřeme šlapky směrem ven. Open the feet outwards. Monkey grip. And we stand on the top of the toes with in breath. Hold the breath as long as comfortable. In the extreme posture, you can still breathe in a little, little more, extending the capacity of the lungs. And when it becomes uncomfortable, we go down. Stojíme na špičkách, zároveň se s nádechem. A když na špičkách trochu, trochu se snažíme nadechnout víc, aby jsme zlepšili kapacitu plic. A dýchám. Dáváme pozor na body podpory. We pay attention to the places of support. between the first and second and third and fourth fingers and toes. Adoro. Teď dáme chodidla směrem dovnitř. Toes inwards. And the same exercise. Monkey grip. Places of support. politika pana Vrčasana. Pozornost na bodech completely. Gravity force into tantin, embryonic breathing. naposled naše tradiční cvičení, čišník. A naposled lomu dračí tanec. Mám tady to osmička? Děláme osmičku. Osmičku, Osmička je příznivé číslo v čínský Já myslím, jako, že jestli točíme osmičku. Osmičku točíme. Ve vzduchu. Připadá, že, no, že to není úplně jasné. To nemůže být úplně pravidelný, protože my nejsme. Hm? až budeš velká bojovnice, mistr bojových umění, tak to může být pravidelný. Ale teď my tlačíme tam, kde to potřebuje. dostáváme no tak, aby jsme mohli jít do dreku pohodlně. un vehículo locomotiva. monkey group places of support, pay attention. Yung Chen, Lao Kung, uvolnit všechny svaly, relax all muscles, pay attention to the places of support between second and first and third and fourth fingers and toes. Laukum. Upostać łapki. uprostřed dlaní. Jůčil uprostřed šlapek. Snažíme se cítit energii tam. Hmm. Embryonální dýchání. Nádech tamty, minul výdech, minul tamty. Když cítíme embryonální dýchání, mysl se vyprázdní a stane se jedna. A dechání se tedy stane jemným. When we pay attention to the embryonic breathing, in breath. Tantia, Newman, outbreath, Newman, Tantia. The breath will become subtle. The feeling becomes subtle, mind becomes subtle. And we are ready for Qigong. All the muscles relaxed. Langs. Shigurani, Mustahwani, Adlani. Бревание дыхания, высыпазно, embryon breathing, mind is empty. nádech, výdech a uvolnit. Monkey grip. datatraya, jestliže děláme jogu. Jaladhara, udělají tiskuní svaly, chytních svaly. slezina z plínu. Chin down sternum, eyes looking up at the laocoon. little bit. Jestliže relaxovaný, cítíme pohyb dlaní. Jestli máme pravidelnost v těle, cítíme pohyb tu appelles видах, уровней. Satsa, heart. Extend the fingers, especially the thumb, and the pinky. pay attention to the armpit. Hmm. Pull the shoulders a little bit inside. Ramena trochu dovnitř. Stiskáme. A roztahování maličkou palce. intégré. Embryonální dýchání. Nasopázna. tenké strano. Prst, palčí dlaku, pěst, otečka, jednu, na druhou stranu. Jedna noha do zádu, druhá noha, druhá ruka před. Obličej, další pěst, jedna pěst před obličej, jedna pěst před mýmem, nedotýká se těla snažíme se cítit energii minulém. A klademe paže tak, aby byly optimálně paralelní. měkký, bledé. Fist. One fist behind the head, one fist behind the midline, not touching the body, and stretching all the muscles in the back. Na zádech protahujeme všechny svaly. oči pozorují špičku pěstí. Snažíme se dostat páteř do jedné fix the spine so that it is straight as, as far as possible. I looking down the tip of the fist. technikům. Dýcháme nosem a vydechujeme ústy mezi zuby. cirkádium. Palec tlačí na lauku. paže paralelně, ano, paralelně. Looking backwards. A natočíme takže tak, aby pokud možno byli v jednom úhlu na křivu. Pozornost na prostředníček a na linii prostředníček, prostředek zápěstí, prostředek loktu a vedle srdce a plic. Začátek perikardia je jeden palec od srdce a na druhé straně no, by mělo být ve stejné pozici. Ovšem nebude, protože nejsme pravidelní. To hádlaň za pokrývač triple barna. Stáhneme prsty. Váha těla pokud možný, na svých prstů. Jeden malý krok do zádu. cítíme. Dělají dechy nahoru a zadek do zádu. A rovnáme záda. We raise the head, pull the buttocks back and try to make the back flat like a table. motion to the middle of the feet. Lao Kung. Coccyx. Sitting bones, places of support. Now jsme hýbali prstem. embryonic breathing, keeping mind empty. dělat toto cvičení s různými pomůckami. Klademe dlaně na kolena, povnáme záda. Diana Banda. Místa podpory, dáváme poznal, jak se, kde jsou skrývaný. Pak dáme palec pod kotník. Ukazováček mezi první a druhý prst. prostředníček mezi, tři, mezi čtvrtý a pátý a zase natahujeme záda. thumb under the ankle, the index finger between the first and the second toe and the middle finger between the fourth and the fifth toe. And we stretch the back, straighten the back. Teď přitlačíme palec mezi kost brady a čelistní kost se nazývá Tájem Marman. Zakryjeme uši, cover the ears with the palms, press the sand next to the chin bone and Is breathing out, we lower the back as far as we can. With each and every out breath, we try to go deeper and deeper, extending the outer muscles of the calves and the thighs. Prodlužujeme šlachy svaly na lítkách a na vnější svaly. S každým výdechem se snažíme dostat hlouběji a hlouběji. Narovnáme se diğer taraf. Liver, the last. In Chinese medicine, the general of the body. propasti sebe. Záda narovnáme, paže padají z ramen a zvedáme hlavu současně. Tlačíme zadek do zádu a natahujeme vnitřní svaly, víte a stehen. we stretch the inner muscles of the calves and the thighs. Straightening the back. Lifting the head and pulling the buttocks backward. 迪安娜·邦达。 Gracias.